Tuomet pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai nupynę vainiką iš erškiečių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurinę skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi, sveikas žydų karaliau, ir daužė jam į veidą. O pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams. Štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kalties. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškiečių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė, štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė jį ėmė šaukti. Ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako, jūs imkite ir patys nukryžiuokite. Aš nerandu jame kalties. Žydai atsakė, Mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Išgirdęs tuos žodžius, pilotas dar labiau nusigando. Jis vėl nuėjo į pretorijų ir klausė Jėzų, iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Tada pilotas tarė, tu nenori kalbėti su manimi? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtum man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė. Dabar pilotas ėmė stengtis jį paleisti, bet žydai šaukė, jei šitą paleidi, nebesi ciesoriaus draugas kiekvienas, kas skelbėsi karaliumi, yra ciesoriaus priešas. Tai išgirdęs, pilotas išsivedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje, pavadintoje akmeninis grindinys, hebrajiškai gabata. Buvo Velykų pasirengimo diena apie šeštą valandą. Jis tarė žydams, štai jūsų karalius tie ėmė šaukti, šalin, šalin, ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė, nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė, mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, hebrajiškai Golgota. Tenai jį nukryžiavo. Kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė užrašą ir liepė prisekti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė pilotui, nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto, ką parašiau, parašiau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiemė jo drabužius ir padalijo juos į keturias dalis, kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiemė ir tuniką. Ji buvo besiulės, nuo viršaus iki apačios ištisai mėgsta. Todėl jie tarėsi, neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip išsipildė raštas. Jie drabužius mano dalyjas meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, klopo žmona Marija ir Marija Magdalena. Pamatė stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai. Moterė, štai tavo sunus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė, trokštų. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vitelės kempinę, pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė, atlikta. Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasę. Kadangi buvo pasirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes tas šabas buvo didelės šventės diena, jie prašė pilotą, kad nukryžiuotėsiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tada atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Prieja prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų. Tik vienas kareivis jėtimi perdurė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusys tai paliudijo, ir jo liudėjimas teisingas. Jis žino, sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas. Ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrės į tą, kurį perdurė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie šimtą svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suviniojo į drobulės su kvepalais kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir sode naujas kapo rusys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų pasirengimo diena, o kapas arti.